الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار أحبتي في الله أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون كما يقول تبارك وتعالى في كتابه المجيد إن للمتقين مفازاً حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا أيها الإخوة الأعزاء في هذه الجمعة المباركة إن شاء الله تبارك وتعالى سنتكلم عن أعظم عضو الإنسان عن أعظم عضو في جسم الإنسان wa huwa alqalbu wapenzi tukufu wa Islam amma baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala vile vile kumswalia bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kwanza kabisa ninawahusia jambo kubwa la kumcha na kumwogopa Allah tabaraka wa taala kisha maudhui yetu ya leo insha Allah tabaraka wa taala tutazungumzia kiungo kikubwa katika mwili wa mwanadamu nacho ni moyo tutazungumzia kiungo kikubwa katika mwili wa mwanadamu nacho ni moyo falqalbu masdarun masdarun hasanin wa su'in min af'ali al-insani wa aqwalihi tukiangalia moyo ndiyo chanzo cha uzuri wa maneno ya mwanadamu na vitendo vyake. Ikiwa moyo wa mwanadamu ni mzuri, basi matendo yake na maneno yake yatakuwa ni mazuri. Na vile vile ikiwa moyo wa mwanadamu ni mbaya, basi ujue matendo yake na vitendo vyake vitakuwa ni vibaya wa huwa masdarul alqabuli waraddi na moyo ndiyo chanzo cha mtu kukubali au kukataa waweza wewe ukakubali haki au ukaikataa haki sababu ya yote hayo ni kutokamana na moyo wako idha kana qalbuka hasanan fa anta satakunu mailan ila alhaqi ikiwa vitendo vyako ni vizuri basi wewe utakuwa una ikiwa moyo wako ni mzuri basi wewe itakuwa unaelemea katika kufanya nini kuikubali haki na vile vile ikiwa moyo wako ni kabih khabith mbaya mchafu basi utaona wewe huipendi haki wala hauikubali haki vile vile alqalbu masdarul hubbi wal inkar ndiyo sehemu na ndiyo chanzo cha mtu kupenda na kuchukia moyo wako ukiwa ni mzuri utaona na wewe wapenda mazuri na moyo wako ikiwa ni mbaya basi utaona wewe unapenda mambo mabaya wali ahamiyatil qalbi ruwiya hadithun an an-nu'man bin bashir radiyallahu ta'ala anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب kutokamana na umuhimu wa moyo utapata imepokewa hadithi na aloipokea ni huyu sahaba an-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu asema nilimsikia bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam akisema ala wa inna fil jasadi mudgha jueni ya kwamba katika mwili au kiwiliwili cha mwanadamu kuna pande la nyama kuna pande la nyama idha salahat salahal jasadu kullu hili pande la nyama likiwa zuri basi hata mwili wote utakuwa mzuri wa idha fasadat fasada aljasadu kullu na hili pande la nyama likiwa libaya basi mwili wako na kiwiliwili kiwili chako chote kitakuwa ni kibaya akasema rasulullah sallallahu alayhi wasallam ala hiya alqalbu jueni ya kwamba hilo pande la nyama ni moyo mtume sallallahu alayhi wasallam atuthibitishia katika hii hadithi ya kwamba uzuri wa, moyo, wa, wa mwili wako unatokamana na nini na moyo wako na ubaya wa moyo wako watokamana na nini na na moyo wako ubaya wa kiwiliwili chako watokamana na na moyo wako kwa hiyo ukimuona mtu yeye asema mambo mabaya afanya mambo mabaya yote hayo ni kwa sababu ya moyo wake uko mchafu moyo wake una maradhi na unahitajia kutibiwa ukimwona mtu afanya mazuri atenda mazuri aongea mazuri basi jua ya kwamba moyo wake uko mzuri قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى huyu mwanachuoni atuelezea kuhusiana na moyo asema alqaumu watu idha salahat qulubuhum mioyo yao itakapokuwa ni mizuri falam yabqa fiha na katika hiyo mioyo hakutobakia chochote iradatu lighairi llahi azza wa jal hakutokuwa na shirki hakutokuwa na kumtegemea asiyekuwa Mwenyezi Mungu katika hiyo mioyo basi salahat jawariuhum viungo vyao vyote vitakuwa vizuri asema ya kwamba mioyo mioyo ya watu ikiwa ni mizuri na katika hiyo mioyo isipatikane shirki ya kumtegemea asiyekuwa Allah tabaraka wa taala basi hata viungo vyake vingine mwanadamu vitakuwa katika nini katika hali nzuri falam tataharrak havito tikisika wala havito kuwa ni venye kufanya illa lillah isipokuwa kwa ajili ya Allah tabaraka wa ta'ala wa bima fihi ridha na katika yale ambayo yanamridhisha Allah tabaraka wa ta'ala kwa hiyo moyo ukiwa ni mzuri hakuna ndani yake chembechembe za shirki hakuna ndani yake ubaya wa kumtegemea asiyekuwa Allah tabaraka wa taala ikawa moyo huo wamtegemea Allah peke yake basi jua ya kwamba hata zile maneno yako vitendo vyako vyote vitakuwa katika nini katika hali nzuri وقال العلامة ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في شرح رياض الصالحين له فالإنسان huyu mwanachuoni mwingine atuambia mwanadamu madaru salahihi mzunguko wa uzuri wake wa fasadihi na ubaya wake alqalbu ni moyo mzunguko wa uzuri wa mwanadamu na mzunguko wa ufisadi na ubaya wa mwanadamu yategemea na moyo wake kisha akasema walihadha ayuha almuslim na kwa ajili hiyo ewe muislamu alaika an ta'taniya bisalahi qalbik ni juu yako kushughulika na kuutengeneza moyo wako uwe katika hali nzuri kwa sababu ndio chanzo cha wewe kuwa mzuri au kuwa mbaya waliahamiyati alqalb na kuonyesha umuhimu wa moyo kana nabii sallallahu alayhi wasallam alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam yad'u bihadha ad-du'a akiomba hii dua na wewe muislamu leo hii watakikana ushikamane na dua kama hii Allahumma musarrif alqulub sarrif qulubana ala ta'atika ewe mwenye kupeleka mioyo mwenye kuigeuza geuza mioyo mwenye kuiendesha mioyo basi sarrif qulubana ala ta'atika ipeleke mioyo yetu katika toa yako katika kukutii wewe hii dua mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiisoma sana na katika riwaya nyingine ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik ni jambo ambalo mwanadamu anatakiwa adumu nalo kila wakati kwa sababu katika riwaya za hadithi ni kwamba hizi nyoyo ziko katika kidole cha Allah tabaraka wa taala zimo katika kidole cha Allah tabaraka wa taala kiko vipi kimekaa vipi Allahu ala usiulize swali kama hili kwa hiyo yukalibuha kaifa yasha Allah peke yake ndiye ambaye ageuza hizo nyoyo vile ambavyo anavo anavotaka kwa hiyo kila wakati we muombe Allah tabaraka wa taala akuthibitishe moyo wako uwe katika njia nzuri njia ya haki hadithi hii imepokewa na al-Imam Muslim wa kana الله عليه وسلم يعلم أصحابه بهذا الدعاء أيضا متوم صلى الله عليه وسلم alikuwa akifundisha masahaba zake hii dua vile vile Allahumma ewe Allah tabaraka wa taala inni as'aluka hakika yangu mimi ninakuomba qalban salima moyo ambao ni salim moyo ulosalimika walisa wa as'aluka lisanan sadiqa vile vile ninakuomba uniruzuku ulimi ulio wa kweli ulimi wa kusema mambo ambayo ni, ni ya kweli hapa tutapata mtume sallallahu alayhi wasallam awafundisha masahaba zake wawe ni wenye kusema kila wakati Allahumma inni as'aluka qalban salima Allah mimi ninakuomba moyo uliosalimika moyo uliosalimika ni upi wasema wanaozuoni katika kusherehesha na kufafanua moyo uliosalimika ni ule ambao ndani yake hakuna shirkun billah hauna shirki ndani yake kama vile alivyosema Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala wala yatimu lahu salamatuhu mutlaqan hatta yaslama min hadhihi al-ashya al-khamsa moyo hautokuwa salama hautokuwa mzuri mpaka usalimike na haya mambo matano akayataja akisema jambo la kwanza usalimike mina shirki kutokamana na shirki ukiona ndani ya moyo wako kuna shirki basi jua huo, huo moyo sio salama wewe katika moyo wako kila wakati unategemea asiyekuwa Allah tabaraka wa taala mategemezi yako yote umeyaweka katika kazi yako ndio kufaulu ndio kufeli nikipata pesa ndio maisha yangu yatakwenda nisipopata basi maisha yangu hayatokwenda ukiona moyo wako una mambo kama haya ya kutegemea kisichokuwa Allah tabaraka wa taala basi jua moyo wako sio salimu ni moyo ambao una maradhi leo hii watu wengi mioyo yao imekuwa haijasalimika na mambo ya ushirikina wao wanajua ya kwamba ukitaka kufanikiwa katika hii dunia katika maisha yako basi ni uende ukafanye mambo ya ushirikina ndio ufanye nini ndio ufaulu katika kupata pesa katika kupata mali nyingi katika kuendesha mambo yake kuna watu wana maradhi kama haya kwa moyo hauwi salimu hauwi ni mzuri hauwi ulosalimika mpaka usalimike kutokamana na nini na shirki ikiwa utasalimika kutokamana na shirki basi moyo huo utakuwa ni qalbun salim vile vile atueleza Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala alqalbu salim huwa alladhi salima min albid'a ni ule moyo ulosalimika kutokamana na mambo ya kibid'a ukiona moyo wako wapenda bid'a bid'a wapenda mambo ya uzushi basi jua moyo wako huo una maradhi sio moyo salim sio moyo ule ambao ni mzuri kuna watu leo hii wana maradhi kama haya ya kuwa wao hupenda mambo ya kibidaa hupenda mambo ya uzushi katika dini kwa hiyo watu kama hawa mioyo yao bado haijakuwa ni mioyo ambayo imesalimika na ni mizuri vile vile moyo ambao ulosalimika ni ule ambao umesalimika mina shahawa kutokamana na kufata matamanio ya nafsi kuna watu leo hii katika nyoyo zao wao wanakwenda vile ambavyo nafsi zao zinataka hawaendi kama vile amri ya Allah tabaraka wa taala na mtume wake inavyotaka kwa sababu moyo wake wapenda maasi basi yeye atafanya maasi moyo wake wapenda mambo machafu yeye atafanya mambo machafu lakini haupeleki moyo wake kama vile ambavyo anavyotaka Allah tabaraka wa taala na mtume wake Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ukiona moyo wako uko namna hiyo basi jua ya kwamba bado moyo wako ni mchafu hauko salimu haujasalimika lazima utafute dawa ya kuweza kutibu moyo wako katika hayo maradhi ambayo yamo ndani yake vile vile qalbun salim ni ule ambao e, salima min ghaflatin umesalimika kutokamana na kughafilika sio moyo wa kughafilika ghafilika kila wakati ukiona moyo wako unaghafilika kila wakati na mambo ya khair mambo ya Allah tabaraka wa taala mambo ya mtume sallallahu alayhi wasallam jua ya kwamba moyo wako una maradhi moyo wako wahitajia tiba ya kuwa huo utakuwa ni moyo wa kukumbuka kwa hiyo katika mambo ambayo yanafanya moyo unakuwa ni mbaya ni mtu kule kughafilika vile vile na moyo uliosalima ni ule ambao umesalimika kutokamana na kufata hawa annafsia matamanio ya ya kinafsi wa hadha huwa alqalbu alladhi yanbaghi ala kulli muslimin an ya'tiya bihi ila Allah yawm alqiyama yawma la yanfa'u malun wala banun huu ndio moyo ambao yatakikana mwanadamu aje nao siku ya kiyama siku ambayo hakutomfaa mtu mali yake wala watoto wake moyo uliosalimika na shirki moyo uliosalimika na bid'a moyo uliosalimika na kufata matamanio ya kinafsi moyo uliosalimika na ghafla moyo uliosalimika na machafu yote ambayo hayaridhii Allah tabaraka wa taala huu ndio moyo ambao watakikana wewe uje nao siku ya kiyama mbele ya Mola wako قال تعالى يوم لا ينفع مال wala banun illa man atallaha biqalbin salim siku hiyo ya kiyama haitokufaa mali yako kama moyo wako umependa mali yako na watoto wako jua ya kwamba havitokufaa siku ya kiyama illa man ata Allah biqalbin salim isipokuwa yule atakayekuja siku ya kiyama moyo wake ukiwa ni msafi umesalimika na mambo ya shirki mambo ya bid'a na mambo mengine ambayo Allah tabaraka wa taala hayaridhi أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد ndugu waislamu tukiendelea na kuelezea huu moyo kwa sababu ndicho kiungo kitakatifu na ndicho kiungo kikubwa katika mwili wa mwanadamu kwa hiyo kinahitajia kuelezewa sana na kuangalia yale maradhi yaliyomo ndani ya moyo leo hii watu wahangaika wengine waenda paka India waenda wapi na wapi na wapi na wapi wakitafuta tiba ya nini tiba ya moyo kwa sababu mioyo mingi imejaa maradhi kuna maradhi ya maanawia wa maradhi ya hisia yale maradhi ya kimaana kama shirki bid'a kupenda maasi na vile vile kuna yale maradhi ya hisia maradhi ya moyo ambayo watu wengi waangaika leo hii kwa hiyo moyo ni kiungo muhimu ambacho kinahitajia kupewa kipaumbele ala bidhikrillahi tatma'innul qulub mioyo itatumia itatulia na itakuwa sawa ikiwa itakuwa ni yenye kumdhukuru Allah tabaraka wa taala tunataka kubainisha kitu kuna watu ambao taamaku fil maasiya wao wamezama katika kufanya maasiya wanafanya maasi kila uchafu wafanya wa idha saaltahu na ukimuuliza limadha anta taamalu hadha kwa nini wewe wafanya hivi anakuambia taqwa hahuna wayushiru ila madha ila sadri anakuambia uchamungu bwana uko hapa si kuvaa makanzu mare, mafupi na kuwa na madevu mpaka kwenye kwenye kitovu hizi ni kauli mbovu kauli za mashetani kwa hiyo wakitumia dalili ile ya mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akisema attaqwa hahuna hadithi sahihi lakini vile ambavyo walivyoifahamu hawa mausat hawa watu waovu sivyo ambavyo ilivyo kwa sababu muradu لهذا الحديث أن التقوى إذا ثبت في قلب الإنسان سيدافعه إلى تحسين أقواله وأفعاله ni kwamba takwa ikiwa imo ndani ya moyo wako imethibiti kisawasawa basi ile takwa yako itakusukuma kuyafanya yale mazuri na kuyasema yale yaliyo mazuri lakini si takwa ya kudai eh, imani iko hapa bwana si kanzu si kilemba si nini sasa kama imani iko hapo mbona hiyo imani yako haidhihiriki katika vitendo vyako mbona hiyo imani yako haidhihiriki katika maneno yako kwa sababu lau kana al-iman taqwa fi qalbika la hasuna aqwaluka wa af'aluka matendo yako maneno yako yangekuwa mazuri lakini si wewe kuleta takwa ya kudai hal hadha taqwa Allah au taqwa shaytan je huku ni kumcha Allah au kumcha shaytan hiyo takwa yako ni takwa shaytan si takwa Allah kwa sababu ukisema wewe ya kwamba takwa hauna takwa iko hapa na vitendo vyako vinakhalifu ile takwaka kaladhi tudai fi qalbik ambayo unaidai katika moyo wako basi itakuwa anta kadhabun wewe ni mwongo hauna takwa yoyote ya Allah tabaraka wa taala bal ataqwa almawjud fi qalbika huwa taqwa shifa takwa iliyoko ndani ya moyo wako ni takwa ya nini ya ya shaytan ndugu waislam ni juu yetu sisi kutengeneza nyoyo zetu na kumwomba Allah tabaraka wa taala atuthibitishe katika yale mazuri atuthibitishe mioyo yetu iwe ni yenye kuthibiti katika haki iwe yenye kupenda haki iwe yenye kukubali haki iwe yenye kuifanya haki isiwe mioyo yetu ni ile mioyo ya kupenda matamanio ya kupenda shirki ya kupenda bidhaa kwa hiyo tutengenezeni nyoyo zetu ili tuwe watu wazuri kwa sababu idha saluhal qalbu saluhal jasadu kullu ikiwa moyo wako utakuwa ni mzuri basi mwili wako wote utakuwa mzuri vitendo vyako maneno yako mambo yako yatakuwa mazuri lakini ikiwa katika moyo kuna mambo ya uchafu uchafu moyo ni mchafu basi jua ya kwamba hata vile vitendo vyako na maneno yako